До повного смерку не лишилося й години. По-друге, чим ви будете довбати лід? Оцими льодорубами? Вони призначені не для того. Це суто альпіністські знаряддя, сер. По-третє, вам не вистачить сил. Усі потомлені. Згляньте на цих украй виснажених людей. І по четверте, це наша остання ніч. Ніщо так не зближує як остання ніч проведена у дружній тисніві. Завтра ми опинимося на борту, який нас назавжди роз'єднає, на все життя, бо ми діти різних країн і континентів, і не слід зневажати цього, на перший погляд, сентиментального моменту, сер. Кінцівка трохи зіпсувала враження, та він мене розбив методично і послідовно подумав Булат, глянувши на байдужих і перевтомлених журналістів, не силих навіть сперечатися за той чи той проект. Гору взяла інертність, але він не кинув лідоруб. Моє діло було сказати, чемно посміхнувся Філ Марш. А ви вже як собі знаєте. Він одійшов, а Булат вимахував лідорубом доти поки відчув, що сорочка пристала до спини. Тоді підійшов пат. Я трохи змерз. Дозвольте погрітися. Жак Антуан одверто реготав. А невдовзі біля безнадійно мілкого викопу з'явився Нансен. Ніяково роззираючись навкруги, він простяг Булатові дві шансові лопатки, заубачливо прихоплені на кораблі а потім сховані під багажем на нартах. Лопатки легко вганялись у рихкий фірмовий шар і скоро кинувши розтягати другий намет, якого почав був ставити просто на кризі, турбалом підібрав поки що зайву лопатку та захотився копати неподалік, окресливши п'ятиярдне коло. Минула буря затягла й кілька спальних мішків, і останню ніч на материку майже всі мали спати подвоє. Цього вечора бельгієць занотував 7 березня. Остання ніч на материку. І хоч спати доведеться з придуркуватим парижанином, це не потьмарить мого сну. Розділ сьомий. За ніч мороз помітно зміцнів але, як і минулого ранку, вітру зовсім не було. Це мені не подобається, сказав Жак Антуан. У проваллі за бар'єром, як і раніше, таємниче біло. Де ж ваш нікчемний Криголам? Криголам не такий нікчемний, заперечив пат. Самі побачите. З за бар'єра клубочився важкий сірий туман нічим не нагадуючи сухі вчорашні блискітки, і вогкий холод приймав до кісток. Єдина перевага в тому, озвався француз, що не треба далеко бігати. Що так, то так. У нашому становищі це велике діло. Знаменито виглянув Мілтон Брус. Мілтоне, гукнув пат, ви на мене сердитесь? Ви недорізаний кабан. Більше з вами ніколи в один мішок не полізу. Хай хоч би що. Ну хіба ж я винний? Я з природи такий, тут нічого не вдієш. Коли б я знав, що ви паскудний кнуряка, краще виспався б у снігу. Довкруж стояла тиша, і зацікавлені суперечкою двох водіїв з наметів почали вилазити люди. До Жака Антуана підійшов Булат, що скоїлося приблизно те, чим я вас учора так обурив, мосьє. Француз підлонько сміявся. Пати Паташон спали в одному мішку. І тепер малий Паташон обурюється на агресивного пата. Досі я вважав, що подібне паскудство відоме тільки південним народам. Він гукнув Раймоне, йдемо сюди. Булат гидливо відвернувся і поліз у викіп намету. Хлопці з клубу тридцятирічних ще вовтузилися у двох спальних мішках.